Philippians chapter 2. Tayo pong lahat ay tumayo at basahin ko po sa inyo verse 5 up to verse 11. Philippians chapter 2, 5 to 11. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of man. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name. That the name of Jesus every knee should bow, and those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Tayo pinanalangin. Tunay nga all those, kami nagpapasalamat sa inyo. Kami po yung mga makasalanan na inyong minahal at niligtas. At dahil kay Jesus, dahil sa kilos ng Banal Espiritu, tinuruan po kami na magsisi, magpakumbaba sa inyong harapan. At kay Panginoon, hindi lang po kayo parito para tubusin ang aming mga kasalanan. Iligtas kami mula sa impyerno. Hindi lang para paguhin ang aming buhay, kundi nag-set kayo ng isang example na dapat namin gayahin. Kung meron kaming gagayahin sa mundong ito, hindi kayo Panginoong Yesus. Kayong aming model of humility. Kaya sa aming pag-aaral, O Diyos, samahan kami ng Banal Espiritu upang makita namin, malaman namin ang kahulugan ng iyong pag pagpapakumbaba. At yung pagpapakumbaba niyo, Panginoon, ay isang mensahe ng Panginoon para sa amin. At kung naman ano yung mga lessons na aming malaman ito po'y makita sa aming buhay at kayo ng Panginoon ang maluwalhati. Salamat Panginoon sa passage na aming binasa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo, tayo pong lahat ay magsipo. Tutuloy po natin yung ating topic about humility ngayon pong buwang ito ay isa-isa po natin pag-aaralan yung tinatawag natin core value ng Hope Baptist Church. Unahin po natin ang humility. Pag itong salita na ito ay natutunan ng bawat Kristiyano o bawat member ng isang local church, maiwasan natin yung malaking problema. Maiwasan natin yung division. Lalo natin mapapalakas yung tinatawag na unity. Pero pag walang humility, wala rin true unity. Yan po ang sagot kung bakit magulo yung mga simbahan. Yan po ang sagot kung bakit nag-aaway yung officers at yung mga members. Bakit mayroong tampuhan ang mga leaders at ang mga members? Bakit maraming churches ang nahati? Ang pinakadahilan po niyan, pride, pride. Wala pong true humility inside the church. Pero kung merong true humility inside the church, ay madali nating maiwasan yan, madali mapagkasunduan yung mga bagay na hindi natin pagkakaunawaan, madali nating pagbigyan ng mga kapatira na nagkukulang, nagkakamali. Madali tayo humingi ng tawad at madali rin tayo magpatawad pag meron pong humility. At ang humility, hindi lang po yan sa loob ng church, yan po yung ginagamit din sa loob ng tahanan natin, kahit saan, napakalaga ng salitang humility. Katulad sinabi ko last Sunday, kung meron kayong suot na dapat o kasuotan na huwag yung kalilimutan, yung kasuotan ng pagpapakum, pagpapakumbabang babang loob. Pagpapakumbabang loob o humility. Clothe yourselves with humility. Yun ang sabi ni Peter. Hindi tumitingin ang Panginoon sa ating panglabas. Tinitignan niya yung pusit isipan natin, kung kasuot natin, yung pinakamagandang kasuotan, yung humility o pagpapakumbaba pagpapakumbabang loob. Yan ay napag-usapan natin last Sunday ngayon po ay, yan po yung mensahe ni Pablo sa mga kapatiran sa Philippi. Yan din po ang mensahe ng Panginoon sa lahat ng simbahan ng Panginoon. Ngayon po, pag-usapan po natin ang the model of humility. The model of humility. Nakakalungkot pagkat maraming mga tao hinahanap nila yung salitang humility o gusto nilang matutunan yung humility hindi sa Panginoon. Ayaw nila sa ating Panginoon Jesus. Yung iba ay lumalapit sila, pinag-aralan nila yung buhay ni, ni Buddha. Pagka naniniwala sila, dito nila matatagpuan yung humility. Iba pinag-aralan nila yung buhay ni Muhammad Pagkat sa tao ito, dito daw nila makikita yung humility. Yung ba kay Mary? Yung ba kay Santo Niño? Yung ba sa mga saints? Na kung saan ay pagpinag pinag-aralan nila yung buhay ng taong ito, matutunan nila yung salitang humility. Yung iba naman, sa po, Naniniwala sila yung tao ito ay may taglay ng humility at napagandang halimbawa para sa lahat. Yung po'y mali. Kung nais natin nang humility sa ating buhay, kung nais natin lumago yung humility sa ating buhay, isa lang po dapat nating lapitan. Isa lang po dapat nating puntahan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. At ito yung sinabi ni Pablo sa mga kapatiran, Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Isa lang ang binigay niya, si Jesus. Let this attitude, sa ibang translation, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Pagkat yung attitude po, natin, depende yan sa laman ng ating kaisipan. Kung ating kaisipan po ay nangibabaw yung pride, unloving, unforgiving, Ganyan din, ganyan din po yung ating attitude. Lalabas yan sa ating pamumuhay. At isa lang example o model ang binigay ni Apostle Paul. No other than our Lord Jesus Christ. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Nabasa niyo na ba yung buhay ni Jesus Christ? Kahit ulit-ulitin natin yung buhay ni Jesus Christ, marami pa rin tayong makikita, makikita ang magaganda sa kanyang buhay. Makikita natin talagang napakabait ng Panginoon. Hindi lang siya mabait, napakatapang na Panginoon. Mapag, mapagkumbaba ang Panginoon. Mapagmahal na Panginoon. At siya'y naparito hindi lang para tayo iligtas, kundi mag-set siya ng example Lalo na pagdating sa humility. Hindi mo makikita yan sa parents mo. Hindi mo yan makikita sa school, kahit sa Bible school. Makikita mo lang yan sa iyong relationship sa Panginoon. Kaya lahat ng may relasyon sa Panginoong Jesus, sila lang ang pwedeng makapag ng humility. Ang isang taong walang relasyon sa Panginoong Jesus, kailanman wala siyang humility in the eyes of God. Pagkat tayo mga tao pinanganak na makasalanan. For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo may kayabangan. Yung mga batang pinanganak, napaka-cute niya, napakabait. Pagdating ng 3 years old yan, makikita mo na kung anong klaseng bata siya. Di ba? 3 years old pa lang, nagmumura eh. 3 years old pa lang nga, eh, hindi na nga namimigay selfish na. Pero pag ang batang, batang yan nakakilala kay Jesus, matututo yan ng humility. Katulad sinabi ko last Sunday, malabong maligtas ang isang makasalanan pag hindi siya nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Pag hindi niya inamin siya makasalanan, pag hindi niya inamin at hindi siya naniwala si Jesus lang ang daan, Si Jesus lang, si Jesus lang ang katotohanan. Si Jesus lang ang buhay. Malabo siyang maligtas at malabo siyang magkaroon ng salitang humility. At tawag ng Panginoon sa mga taong nagpapakumbaba sa kanyang harapan, Blessed are the poor in spirit. Kita niyo po? Blessed are the poor in spirit. Ito yung mga taong nagpakumbaba sa kanyang harapan. Ito yung mga taong inamin nila na sila ay bankrupt sa kanilang spiritual na buhay. Hindi nila kaya pumunta sa langit hindi nila kayang baguhin ang kanilang sarili pag wala ang Panginoon. Pag wala ang Panginoon. Ngayon nga, ay eh, nahirapan ang ating mga pulis. Pagkat yung mga sumuko, bumabalik din sa kanilang bisyo. At nahirapan silang baguhin. Kahit maglagay ka ng mga rehab dyan, pag hindi na bago yung puso niya, hindi na bago yung kanyang kaisipan, hindi siya nagkaroon ng Kristo sa kanyang buhay, posible na siya'y bumalik hindi lang naman drugs ang kasalanan ng tao. <laughs> ang pagpatay ay kasalanan din. Ang pagnanakaw, kasalanan din. Ang pang-rape, ang pagsuway sa magulang ay kasalanan din. Ang magsabi ng kasinungalingan ay kasalanan din. Ang hindi pagsamba sa tunay na Diyos ay kasalanan. Ang hindi pagtawag sa Panginoon araw-araw ay kasalanan. Ang hindi pagbasa ng Biblia ay kasalanan. Sino ang tutulong sa atin? Ang Panginoon. Wala na. Help is mine. Ibig sabihin ay, kailangan. Kailangan sa loob ng church. Yung humility. Kaya nga tawag natin humility, the mind of the church. Pag wala yung humility, at hindi ito yung kaisipan ng mga members sa loob ng church, malabo natin makamit yung tunay na pagkakaisa. Malabo natin makamit yung tunay na paglago bilang Krisyano. Ang mga estudyante natutunan nyo yan. Eh. Malabo kang graduate pag wala kang humility. Malabo kang magkaroon ng trabaho pag wala kang humility. Kasi, pag nag-apply ka ng trabaho, kailangan mo ng humility. Minsan magkakaroon ka ng boss na matapang, sisigawan ka, pagsasabihan ka. Kung meron kang pride, magre-resign ka na lang. Ayoko magpasago. Ayoko na lang. Di ba? Pag ikaw rin estudyante, malabo ka makapasa. Malabo ka makagraduate pag wala kang humility. Kasi kailangan mo ng humility para mag-aral, para gumawa ng assignment, para magsumunod sa teachers, sa iyong professors. Sa lahat ng area, kailangan natin ng humility. Lalo na sa gawain ng Panginoon. Lalo na sa church. Kasi pinag-usapan natin ang church. The mind of the church. Humility. Tuloy po natin yung talata. Sino yung ating example, model? Si Jesus Christ. Who though he was in the form of God, did not count equality with God, attained to be grasped, but made himself nothing, taking the form of a servant, being born in the likeness of men. Ano matutunan natin doon? Sa ating Panginoon. Sa ibang translation, He emptied Himself. He gave up his life. Marami, marami. Ito po yung natutunan ko sa pagpapakumbaba ng Panginoon pag binasa natin yung kanyang buhay. Maaring may bigay ko yung iba, maaring sa kakabasa nyo ng Biblia, may madagdag kayo. He gave up his person. Ano ba siya? God you know, form of God. Ibig sabihin, 100% He is God. He is God. Pero dahil sa atin, nagpakumbaba siya at ang ating Panginoong Isus na Diyos ay nagkatawang tao para sa atin. Kaya siya 100% God, 100% man. Hindi po nawala ang kanyang pagiging Diyos. Naging dual nature siya. Dati, isa lang yung nature niya. God. Sa Old Testament. Siya yung Lord na tinatawag ni Moses. Siya yung nagbigay ng utos ng Diyos. Kahit sa Old Testament, naroon na siya, Before Abraham was I am. His person, At siya'y nagkatawang tao. Sabi yan ng John chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Then sa verse 40, 40 and the Word became flesh. His place. His place. O yung position niya rin. His position. Ang position niya sa langit, He is God sa lupa. He became a man. At kung pag-aralan natin eh, nagkatawang tao siya, pinili niyang position, ano po? Senator, congressman, president, prime minister, king? No! Ano pinili niya? Doon pa rin tayo sa isang verse pa rin. Ano pinili niya? Slave. Slave. Di ba? Pinili niya alipin. Alipin. Ibig sabihin, nagpasakop siya sa kalooban ng kanyang ama. At yung kanyang place, from heaven to earth, napakaganda ng langit, napakadumi ng ating daigdig, napakasama ng ating daigdig, pero dahil sa iyo, dahil sa akin, Pansamantala, he gave up his place. He humbled himself. Pasalamat po tayo. Yan ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay iwan niyang langit para sa iyo at mamuhay sa makasalanang mundo. His prestige. Nabanggit rin natin, from king to slave. Sa langit, respetado si Jesus Christ ng mga anghel at ng mga manampalataya. Pagdating sa lupa, inaway siya. Maraming opposition. Sinampal siya. Pinako siya. Pinalo siya. Minura siya. Ginawa niya, tinanggap niya para sa iyo at para sa akin. He humbled himself Tingnan niyo po sa John chapter 13, to 17. Ito pinakita ni Jesus sa kanyang mga disciples, ang pagpapakumbaba, at sinuot niya yung cloth of humility. Hindi lang sinuot, kundi meron talaga siyang humility. Hindi niya na kailangan suotin yun. John chapter 13. Nalala niyo po yung John chapter 30, pumunta sila sa isang lugar, hinugasan ni Jesus yung mga paa ng mga disciples. Ang mga paa ng mga disciples ay puro putik. Nagtipon-tipon yung mga laymen. Si Jesus Christ yung leader ng mga laymen, ng mga disciples. At walang kusang tumayo para maghugas ng paa. Eh, galing sila sa lakbay eh. Hindi mauso sapatos o bota eh. Sandals ang suot ng mga tao noon eh. At madaling maputikan. At hindi masimentado yung kanilang dinadaanan doon. Disyerto, putik, lupa. Ano ginawa ni Jesus Christ? Siyang tumayo. Tinanggal niya yung mahaba niyang damit. Kinuha niya yung ano ba, basin, towel, ay tubig. Isa-isa niyang hinugasan. Bakit hinugasan? Sa verse 13 to 17, You call me teacher and Lord, and you say, well, for so I am. Napansin nyo, ha? dineclare ng Panginoon, siya yung teacher, siya yung Panginoon, master and Lord. And if I then your Lord and teacher, or master, have washed your feet, anong dahilan kung bakit ginawa na ito? Mag-set ng example, you also ought to wash one another's feet. Literal, ginawa ni Jesus Christ to. Pero ngayon po, spiritual, tungkulin ng bawat isa magpaalalahanan. Kapatid, parang lumalayo ka na sa Panginoon. Hinuhugasan mo yung kanyang paa. Kapatid, sa linggo atin ka, yun ang paraan para hugasan mo yung kanyang paa. Ibig sabihin, maging concerned na rin tayo sa bawat isa. Maglingkuran tayo. Serve one another. Yun ang paraan. Kapatid, wala ka lang Sunday ah. Namiss ka namin. Sa Sunday, magkita-kita tayo. Para hindi siya mapalayo sa Panginoon. Para hindi siya manghina. Dali mo siya sa init, sa fellowship. Para tayong mga baga Nagtitipon-tipon eh. Pag inalis mo isang baga, pag may init yan, unti-unting namamatay eh. Ganyan yung fellowship, di ba? Mahilig kayo mag, uh, mag-ihaw eh, di ba? Pag sama-sama yung uling, pag may init na yan, pag hiniwalay mo yung isa, yung init niya nawawala eh. Yun ang fellowship. Kaya, You ought to wash one another's feet. Verse 15, bakit niya ginawa ito? For I have given you an example that you should do as I have done to you. Verse 16, Most assuredly I say to you, a servant is not greater than his master, nor is he who sent greater than who sent him. Sino po naghugas? Si Jesus Christ. Ano po siya? Teacher and Lord. Master and Lord. Pero sabi ni Jesus Christ sa verse 16, Most assuredly, I say to you, I say to you, a servant is not greater than his master. Sino dapat na maghugas ng mga paa? Sa kanilang master. Yung mga disciples, siya yung master eh. Pero si Jesus Christ, pinakita niya yung humility at ang paraan para ipakita ang humility, serve. Alam niyo yung marurunong maglingkod sa bahay man, sa church man, kahit saan man, yan yung mga taong alam nila kung ano ibig sabihin ng humility. Kaya pinakita ni Jesus Christ. Kung ako nga yung master ninyo, kung ako yung teacher ninyo, naghugas sa inyong mga paa, kulang na lang sabihin ni Jesus, nakakaya kung hindi kayo maghugas ng paa. Kung ako yung master ninyo, kung ako yung lord ninyo, naglingkod sa inyo, Nakakahiya kung kiniklaim mo na ikay Christian at di ka marunong maglingkod. We are saved to serve. Okay? Sabi ko nga sa discipleship eh, pag ikay ligtas, matututo kang mag-serve. Ang hindi ligtas, talagang hindi yan magsiserve. Kaya kung hindi ka nagsiserve, maaaring hindi ka ligtas. Hindi lang yung mga pastors, hindi lang yung mga deacons, hindi lang yung mga officers ang dapat naglilingkod sa church. Lahat po tayo. Kung kiniklaim mo na ikay Christian, kiniklaim mo ikay anak ng Diyos, kiniklaim mo yung Panginoon mo, si Jesus ang yung Panginoon at tagapagligtas, matututo kang mag-serve. Remember the Lord Jesus Christ, He came not to be what? Not to be served, but to serve. Kahit ulit-ulitin ko yan, nahihiya ako eh. Nahihiya ako kung hindi ako magsiserve. Kasi yung Panginoon natin nag-serve. Alam niyo, nakakayaya. Kunwari, tumawag yung leaders ninyo. Oh, sama-sama tayo, Maglinis tayo ng bahay namin, ha? Ah. Biglang doon sa pag, sa, pag uh, sa gawain na, yung boss ninyo, nag, nag, nag, ano na siya, nagtatanggal na siya ng damo, nagdidilig na, nag-aayos na ng mga, naglilinis na ng mga marumi, tapos yung mga kasamahan niya, nakatayo, pasipol-sipol, nakakaya yun. Kasi yung boss ninyo, naglilingkod eh. Pagkagalitan tayo niya ni PNP chief, kasi napakasipag ng ating PNP. Action man eh. Oo, napakasipag. Ganyan din po. Kahit sa work ninyo, yung boss natin ay nagsiserve na. Ginagawa niya na assignment niya. Tapos yung mga tauhan niya ay hindi nagsiserve. Ay talagang pagagalitan ka ng boss mo pag nakita ka. Bakit nagpo-Pokemon ka dito sa loob ng <laughs> office? Pagagalitan ka. Dati nauso yung ano eh, plant and zombies eh. No? sa opisina, nagpa-franchise sa office eh. Kaya napakahaba na ng pila ng mga <laughs> kumukuha ng lisensya. Ngayon din po sa church, kung tayo po'y krisyano, nakakahiya kung hindi tayo magsiserve. Binigyan ka ng kamay, binigyan ka ng paa. At ang example natin si Jesus Christ. Para ma-practice natin yung humility, learn to serve, learn to beg. Tayo pinagpapasalamat sa Panginoon. Pagkat sabi dito, taking the form of a servant, being born in the likeness of men. Ano ba yung iniwan ni Jesus Christ? His personal riches. Alam niyo ba, dahil ang Panginoon ano ay mapagkumbaba, siya'y nagpakumbaba, iniwan niya yung yaman sa langit para ikaw ay maging mayaman. Alam niyo ba yan? Ikaw at ako'y mayaman dahil kay Jesus. Yung mga katabi niyo ay Donya Don, Don Dennis, Donya Felma, diba? Don Rudy. Totoo po yan. Totoo po yan. Tingnan niyo po sa ano. First, 2 Corinthians 8.9 2 Corinthians 8.9 2 Corinthians 8.9 9. Tignan niyo po. Nakita niyo ba? Kung meron kayong Biblia, 2 Corinthians 8.9 For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, Nakita niyo po yun? Yet for your sakes, He became what? Poor. Bakit? That you, through His poverty, might become rich. Ikaw at ako, tayo po'y mayayaman dahil kay Jesus. Naging mahirap siya para ikaw at ako'y maging mayaman. Spiritually speaking, baka maghanap kayo ng mga 100 million dollars eh, 10 million dollars eh. Doon, sa NBP, marami yun. Hindi nila alam yun. Uh, doon lang ako, doon lang ako makarinig na ano eh, no? nakakulong ka na, naging milyonaryo ka eh. Kaya iba gusto magpakulong eh. Ba't gusto mo magpakulong? Gusto ko maging milyonaryo. Ang dahil lang nagiging milyonaryo sa kulungan. Ang Panginoon po natin, naging mahirap. Kita niyo pagpapakumbabang loob ni Jesus Christ. Napakayaman niya sa langit eh. Pero inisip ka niya at inisip ako eh. Gusto niya tayo pumunta sa langit. Yun ang mayamang lugar. At tayo papunta sa impyerno. He humbled himself. He became poor. Why? Sabi diyan, that you through his poverty might become rich. His privilege. He gave up his privilege. Pagdating dito, naging from unlimited to limited. From holy to unholy. Yan ang nangyari kay Jesus Christ eh. Bakit? naalala niyo yung si Jesus Christ, naging favorable one to unfavorable one. Naroon yung favor ng Panginoon, ng Ama sa kanyang anak na si Jesus Christ. Pero nung pinako si Jesus Christ, ano sabi ni Jesus Christ? My God! My God! Ano yung karog Why thou hast forsaken me? Hindi siya matignan ng Panginoon. Dati lagi siyang binabantayan ng kanyang ama. Lagi siyang pinagmamalaki ng kanyang ama. This is my beloved son, in whom I am well pleased. Pero pagdating sa Kalbaryo, si Jesus ay sumisigaw, My God, my God, why thou hast forsaken me? Pinabayaan siya ng kanyang ama. Bakit? Dahil pasan niya ang kasalanan mo at kasalanan ko. Pasan niya ang kasalanan ng mga tao. Salamat, he humbled himself. Para pasahin, pasanin niya yung ating mga kasalanan from favorable one to unfavorable one. Tingnan niyo sa 2 Corinthians 5.21. Ano nangyari kay Jesus Christ? Mabigat ang pagpapakumbaba kasi merong consequence. Pero yung mga consequence naman yun ay maganda para sa atin. Kaya, kaya ituloy lagi natin yung paglilingkod sa Kanya, pagbigay ng papuri, pasasalamat, Pagkat dahil sa kanyang pagpapakumbaba, tayo po'y naligtas. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Napansin niyo po 'yon? 521. Nakita niyo po? Huwag niyong kakalimutan ang talatang ito. Pag, pag napapansin mong yumayabang ka na, read this verse. Pag napansin mo, yumayabang ka na, read the life of Jesus Christ. He humbled himself. Pag napansin mo, ayaw mo na magpatawad, remember Christ. He humbled himself. Pinatawad niya yung kasama niya doon sa Calvary. Ang hindi lang ginawa ni Jesus Christ, humingi siya ng tawad pagkat hindi siya nagkasala. Ayun ang pagkakaiba ni Jesus. Hindi siya nagkasala. Sabi dito sa verse 21, For He made Him who knew no sin. Tumutukoy ito sa Ama. He. For He made Him. Sino yung Si Jesus Christ. Who knew no sin. Yun walang kasalanan. Hindi niya alam gumawa ng kasalanan. Hindi siya marunong mag-isip ng kasalanan. Pero naging makasalanan. For He made Him who knew no sin to be what? Sin. Naging kasalanan si Jesus, naging makasalanan. Bakit? Doon sa Calvary, pinasan niya ang ating mga kasalanan. Kaya nga hindi siya matignan ng kanyang banal na Diyos pagkat naging madumi si Jesus doon sa Kalbaryo. Pero pagkatapos naman yun eh, nagtagumpay ang Panginoon. It is finished. Bumalik ulit yung kanyang relationship with his Father. Father, I commit my spirit. Bumalik ulit ang kanyang relationship sa kanyang Ama. Hindi, mabilis lang naman Pastor, eh, napakabilis oh. Ilang, ilang minuto lang, ilang oras lang yun oh. Di ba? Parang hindi po. Alam niyo yung mag, maghiwalay lang sila ng kanilang ama ng ilang segundo, malabo yun, hindi sila naghihiwalay. Lagi sila magkasama, ganyan yung pagmamahal ng ama sa anak at ng anak sa ama. Mahiwalay ka lang segundo, hindi na sila mapakali. Yun oras pa kaya, Ganyan yung kailang relationship bilang Diyos. Kasi may mga Krisyano kasi kahit na ilang taon na okay lang. Ilang buwan na okay lang. Kahit hindi magsimba, kahit hindi na maglingkod sa pan, okay lang. Sige, pag dumating niya sa buhay mo, natagpuan ka ng kamatayan. Yari ka sa judgment day. Tandaan niyo, ang hinahanap ng Panginoon ay good and faithful servant good and faithful servant. For He made you who knew no to be seen for us. Bakit niya ito ginawa? That we might what? Become the righteousness of God in Him. Wow. Tandaan po natin, ikaw at ako, wala tayong righteousness. Malabo maligtas ang isang tao sa magitan ng mga gawa. Not by works of righteousness. Di ba? Not of works, lest any man should what? Bones. Malabo yan eh. Malabo yung pinagmamalaki ng mga tao na sa kailang pamagitan ng reliyon, sa pamagitan ng kailang mga mabuting, kagaw, mabuting gawa. Wala, lahat ay makasalanan. Lahat ay makasalanan. Salamat tayo kay Jesus, awa siya sa atin. Salamat tayo kay Jesus, binigyan niya tayo ng biyaya para maligtas. Yun lang isipin mo, magpapakumbaba ka sa Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo naligtas sa mabuting gawa. Kasi maging mayabang tayo eh. Kaya ako na sa langit kasi mabait ako eh. Yeah? Maging mayabang ka eh. Pero pagdating mo sa langit, yuyuko ka sa Panginoon at magpapasalamat ka, pupurihin mo siya, maglilingkod ka sa Kanya kasi nakapasok ka sa langit dahil lang sa awa niya, dahil lang sa biyaya niya. He humbled himself that we might become the righteousness of God in Him. Wow. His power. He gave up His power from unlimited to limited. Alam niyo po yung power ng Panginoon ay naging limited dahil sa atin. Siya yung lumikha ng langit at lupa. Siya ang lumikha ng ating buhay. Nung siya nasa lupa, Nagagawa niya pa rin yung iba, pero limitado. Napapagod siya, nagugutom siya, nasasaktan siya, nagpapahinga siya, kasi limitado na yung kanyang power. Meron na siyang nature ng tao. Umiiyak din siya. Tingnan niyo po sa Matthew 24, verse 36. Nung siya'y nagkatawang tao, limitado ang kanyang kapangyarihan. Bakit nangyari to? He humbled himself. Matthew 24 verse 36. twenty Matthew 24 verse 36. Ito yung tanda nyo itong talata nito. May encounter nyo to sa mga false teachers. Pero Papaliwanan po natin to. Okay, sa Matthew 24 verse 36. Ito'y tungkol sa mga mangyayari sa future, okay? At sabi dito ni Jesus Christ, But of that day and hour, no one knows. Not even the angels of heaven, but my Father only. Kahit siya, sa ibang ibang verse nga, kahit siya, hindi niya alam ang mangyayari sa future. Kaya sasabihin ng mga kulto, ay mahina siya. Hindi siya Diyos. Di ba? Mag-agree ba tayo doon? Ano explanation na ito? Unang-una, bakit hindi niya alam? Unang-una, nagkatawan tao siya. Limitado yung kanyang power. Limitado yung kanyang kaisipan. Pero nung siya'y nabuhay muli at umakyat sa langit, alam niya ba yung future ngayon? Yes! Yes! Pagkat bumalik muli ang kanyang pagiging unlimited, Hindi niya alam yung future kasi nagkatawang tao siya eh. Sinabi niya to nung nasa lupa pa siya. Pero kung tatanungin natin ang Panginoon sa langit ngayon, kung alam niya yung future, yes! Pagkat pag binasa niyo yung Book of Revelations, alam niya na yung future kung ano mangyayari. Yan po ang explanation niyan. Totoo po, hindi po alam ni Jesus yung mangyayari sa future kasi naging limitado ang kanyang kapangyarihan, yung kanyang kaisipan. Pero nung siya'y namatay at nilibing at nabuhay muli, God exalted him, bumalik muli yung kanyang kapangyarihan. Hindi na limited, naging unlimited Alam niya yung future natin. Ikaw at ako, alam niya yung future natin. Kaya yung Panginoon na sinasamba mo, makapangyarihan yan. Yung si Panginoon na pinaglilingkuran natin, makapangyarihan yan. Napakatalinong Panginoon. He is the head of the church. Kaya tungkulin lang natin to submit, to submit to Him. Saan pa? Saan pa nagpakumbaba ang Panginoon? Saan pa kaya? Alam niyo yung verse 8, itong talat, yung next na verse niyan, mabigat to eh. At salamat eh, na napakinggan natin itong misayang itong sa verse 8. Sa verse 8 na po tayo. Yan. And being found in human form, ano nakalagay po? He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Sino ang kailangan parusahan ng Diyos? Siya o ang tao? Ikaw at ako ang dapat parusahan ng Panginoon. For the wages of sin is death. Salamat sa Panginoong Yesus. Niligtas niya tayo. Why? Anong ginawa ng Panginoong Jesus? He humbled himself. Nagpasalamat na ba kayo sa Panginoong Yesus? Panginoon, salamat sa pagpapakumbaba ninyo sa amin. Dahil sa iyong pagpapakumbaba, naligtas po kami. Nagkaroon kami ng langit. Huwag lang puro hingi tayo ng hingi. Isipin natin yung ginawa ng Panginoon. He humbled himself. Siya mismo, he humbled himself. Voluntarily, he gave up his rights to save us from sins. Mabigat ng parusa ng kasalanan. At yung kanyang pagpapakumbaba, becoming obedient, becoming obedient to the point of death. Hindi lang siya naging masunurin sa mundong ito. Naging masunurin siya hanggang kamatayan. Alam nyo, maraming Kristiyano masunurin eh. Pero hanggang kailan ang ating pagsunod sa Panginoon? Yan ang tanong. Dati teacher ako eh. Dati umatin ako dyan. Dati member ako sa church dyan eh. Nasaan ka na kapatid? Wala na. Dati yon Ang gusto ng Panginoon ang pagsunod hanggang kamatayan. Faithful unto death. Yan ang Christian life. Yan ang discipleship. Yan ang isang disciple. He's willing to obey Christ until death. Why? Because his master, Jesus Christ, humbled himself and become obedient to the point of death. Alam niyo, maraming Kristiyano, Kristiyano sila after 5 years. After 5 years, naging atheist. Krisyano ba sila? Hindi. Pagkat yung kailangan faithfulness, up to 5 years lang. Ang nais ng Panginoon, unto death. Mabigat, no? Kaya ba natin yan, mga kapatid? Ano sabi ni Pablo? I can do all things through Christ. Kaya natin yan. Pag tunay na krisyano, kaya mo yan. I can do all things through Christ who gives me strength. Pero kung wala kang Kristo sa buhay mo, hindi mo kaya yan. Susuko, susuko ka, aalis ka. Susurrender ka. Mahirap sumunod kay Jesus. Pag hindi ka krisyano, pero pag ikay krisyano, napakasarap sumunod kay Jesus. I can do all things through Christ who gives me strength. At siya rin mismo nagsabi si Pablo, For to me, to live is Christ. Kaya nahihirapan yung tao sumunod kay Jesus Christ pagkat yung kanilang buhay, hindi si Kristo ang namumuhay. Namumuhay sa kanila pera, pera, pera, pera. Mas nangingibabaw sa kanila yung kanilang family, family, family. Hindi po masama yan. Huwag lang yan ang maging number one ng buhay mo. Hindi siya yung buhay mo. Ang buhay natin si Jesus. May pera man, may pamilya man, basta kasama si Jesus, yan ang buhay. Yan ang buhay. Pero pag binigyan ka ng pamilya, bonus na yun. Pag binigyan ka ng pera, blessing na yun. Pag binigyan ka ng trabaho, blessing na yun. Kaya alam mo kung bakit tayo binibigyan ng trabaho, binibigyan tayo ng pamilya, binibigyan tayo ng pera, para maging tapat tayo sa Kanya. Pero nakakalungkot, di ba? Binibigyan ng trabaho, bigla naging unfaithful eh. Mali po yun. Hindi po humility yun. Sign of pride. Pag binilas ka ng Panginoon, lalo ka magpapakumbaba sa Diyos at lalo ka susunod sa Panginoon. Pero kung baligtad ang mangyayari, hindi yun ang tinuturo ng Biblia. Pinagpala ka ng material materially, eh. material things, tapos magiging unfaithful ka. Unfair yun. Tingnan niyo sa ano? Sa Romans chapter 2, verse 4. Maliban na lang hindi talaga siya ligtas, wala tayong, mangyaya, wala tayong magagawa doon. Romans chapter 2 verse 4. Alam niyo yung preaching ko, hindi sa inyo eh. Nasama lang kayo, pero ang preaching niyo para sa akin eh. Kasi birthday ko kahapon. Eh. Ano kaya maging buhay ko for next year? Salamat at dinala tayo sa passage na ito. This year, ang model ko si Jesus. He humbled himself. Mahirap yon. Lord, help me to humble myself before you and before my members. And help me to be obedient unto death. At least meron na tayong panalangin sa panibagong taon na dinagdag sa akin ng Panginoon. Tingnan po sa verse 4. Romans chapter 2 verse 4. Alam niyo bakit binibless ng Panginoon ang ating mga kababayan, ng material na bagay? Hindi para sabihin sa kanila, ah, sila yung mga anak na Diyos, hindi. Binibless tayo ng material na bagay, kadalasan, meron tayong pagkukulang sa Diyos to remind us na maging faithful sa Kanya. Tingnan niyo po, na magsisi Or do you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God, what? Leads you, what? To repentance. Kaya pag binilas ka ng Panginoon, lumalayo ka sa Panginoon, tapos binilas ka pa rin ng material na bagay, isa lang ang pinaparating sa iyo, magsisi. Bumalik ka sa Panginoon. Pero kung patuloy ka pa rin lalayo sa Panginoon, eh huwag mong sisihin ang Panginoon, balang araw hatulan ka at parusahan ka. Kaya mahirap umangal sa Panginoon. Panginoon, bakit nyo binigyan ng ganitong, ganitong karamdaman? Bakit nyo tinanggal yung trabaho ko? Naging tapat ka ba? Nagpatuloy ka ba? Isa mahirap eh. Mahirap ipagtanggol yung isang bagay na mali eh. Pero kung ikaw ay tapat sa Diyos, binigyan ka ng karamdaman, yung puso mo, Panginoon, salamat sa karamdamang ito. May ibig sabihin to upang lalong mapalapit sa inyo. Tingnan si Job, oh. dahil sa karamdaman, lalo siya napalapit sa Panginoon. Lalo siya nagpakumbaba sa Diyos. Yan po, kung ikaw'y pinagpapala materially, kung ikaw'y tapat ng Panginoon, kung tapat kang Krisyano at pinagpapala ng materially, sabi ng Biblia, i-share mo yung material na blessings sa gawa ng Panginoon. Pero kung ikay pinagpapalang Panginoon at parang malayo yung buhay mo sa Panginoon, ibig sabihin yun, tinuturuan ka ng Panginoon magsisi para bumalik sa Kanya. Hirap unawain, no? Pero tama yung kaisipan ng Diyos. Ang kaisipan ng tao, nagkakamali tayo. Kadalasan mali. Dahil tayo makasalanan. Pero kaisipan ng Panginoon, hindi natin pwedeng questionin. Totoo ang kanyang kaisipan. Yung sistema ng Diyos, totoo po yan. Tungkulin lang natin magpasako. He humbled himself by becoming obedient to the point of death. At napansin yung death niya, anong pinili niya? Even death on a cross. Alam niyo salitang cross? yung pinapako sa cross, ibig sabihin ay traitor ka. Ibig sabihin, ito yung pinakamasamang tao sa kanilang lugar. Kaya dun sa Jerusalem, sa labas ng Jerusalem siya pinako. Pagkat napakarumi niya. Pero yun ang pinili ng Diyos na kamatayan, pinili ni Jesus na kamatayan para ipakita niya kung ano ibig sabihin ng humility. He was humiliated Nung time na yun, hindi dahil sa kanyang kasalanan, dahil sa iyong kasalanan, para tayo maligtas. Para tayo maligtas. Yun lang isipin mo, eh, no? He humbled himself. Naway, huwag mawala sa isipan niyo to. He humbled himself. Kasi kung yan ang papasok sa isipan mo, mapapaya tayo kung tayo mayabang. Mapapaya tayo kung tayo hindi naglilingkod sa Kanya. Mapapaya tayo kung hindi tayo tapat sa Kanya. Kasi siya, He humbled Himself. Mapapaya tayo kung hindi rin natin matutunan yung salitang humility. Humility. Alam mo kung bakit nasasaktan ng tao? Walang humility. Nangiibabaw sa kanya reputation niya eh. Nakatingin siya sa kanyang sarili. Kaya siya nasasaktan eh. Di ba? Pero pag inibag mo yung sarili mo, like, like Apostle Paul, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ. Ano man sabihin sa'yo, hindi ka na concerned sa reputation mo. Mas concerned ka na sa Panginoon mo. Pag nasaktan yung Panginoon ang kanyang salita, doon ka maninindigan. Pero pag ikaw ang sinasaktan, okay lang. Wala namang kwenta yung buhay ko. Eh. Naging, kwenta, naging makwenta lang dahil kay Jesus eh. Di ba? Kaya nga hindi tayo takot kahit ano sabihin ng tao sa akin na mga hindi magaganda, okay lang yan. Basura naman yung buhay ko eh. Di ba? Ano yung pagmamalagay mo? Basura, kahit nasiraan mo, sira naman talaga ako. Eh. Makasalanan ako eh. Sabi nga ni Pablo, I am a chief sinner. Kahit siraan mo si Pablo, okay lang yan, chief sinner siya eh. Pero pag oras na sinira mo yung salita ng Panginoon, pag oras na sin- sinira mo yung pangalan ng Panginoon, I will take my stand against you. Kasi ang sinisira mo ang Panginoon ko na. Maninindigan na ako. Pero kung buhay ko sisirayan mo, okay lang yan. Dati nang sirayan. Naging maganda lang yan, naging, makulang, mag, naging makulay lang yan because of Christ. Nakuha niyo mga kapatid. Hindi ako galit sa inyo. Ah. Hindi, hindi. Mahal ko po kayo mga kapatid. At kung bibigyan pa tayo ng panibagong taon to serve you, I will serve you. I will teach you what is right from the Word of God. I will not change my stand. Kahit na trending yung kanilang mga, nagtitrend yung kanilang mga paniniwala, I will not compromise the truth. Manatili tayong tapat unto the end. Faithful unto the end. Kahit na baguhin nila salita ng Panginoon, hindi ako magsasagbin sa kanila kahit magagaling sila magsalita magsasaglit pa rin ako kung anong sinasabi ng Panginoon. Bakit? Siya lang ang nagpakumbabang Panginoon na dapat kong sundin. Siya lang ang nagpakumbabang Panginoon na dapat kong sambahin, paniwalaan, at gayahin. He humbled himself. He is our model. Model of humility. Next Sunday, dito tayo magwawakas. Hindi natin tatapusin yung verses. Tingnan niyo po sa Matthew 11, 29 to 30. Gusto ba natin ng humility? Saan natin matutunan to? Tingnan niyo po. Sa Matthew, dito tayo magwawakas. Matthew 11, 29 to 30. Napakagandang talata. Minsan, Gusto ng mga tao dyan yung ano eh, I'll come to me, all you labor and heavy laden, I will give you rest. Gusto nila yung tulungan sila ng pang, I will give you rest. Hindi nagtatapos yung mensahe sa I will give you rest. Tinis of verse 29. Take my yoke upon you. Ano sabi niya? Learn from me. Hindi mo matutunan yung humility sa akin, mga kapatid. Hindi mo tutunan yan. Hindi mo yan matutunan sa school. Kung may humility dyan, hindi yan humility of Christ. Hindi yan yung biblical na humility, humility na pag-usapan natin. Katiting lang yan. Pero yung pinakamagandang humility, humi humility na matutunan natin sa pag-learn from me. Ano yung dapat natin matutunan sa Kanya? For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Give up yourself. Humble yourself. Learn of me. Kaya importante yung personal relationship with Christ. Eh. Pag kayo may personal relationship with Christ, matutunan mo yung humility kung patuloy kang sumusunod kay Jesus at nagpapasakop kay Jesus. Yan ang ibig sabihin ng personal relationship. Nanggap mo naman si Jesus Christ, yes, He is my Lord and Savior, Mayroon akong personal relationship, pero hindi naman sumusunod. Hindi man nagsisimba, hindi man nagbabasa ng Biblia. Hanggang salita lang yun. Yan ang tinatawag na puso wala sa puso. Di ba? Learn of me. Learn from me. Hindi mo rin matutunan sa husband mo. Hindi mo rin matutunan sa wife mo. Matutunan mo yung kay Jesus. Learn from me. Enjoy your relationship with Jesus. At matutunan mo yung salitang humility. Alam mo kung bakit dinidiin ko humility? Kasi pag natutunan mo yung humility, the rest will follow na yan eh. The rest will follow yan. Yung purity, integrity, unity, loyalty, maturity. Pero pag yung humility, hindi mo matutunan yan, mahal, malabo, makita sa buhay mo itong iba pa. Kaya pag natutunan natin yung humility, madali natin pag-usapan yung purity, madali natin pag-usapan yung integrity, madali natin pag-usapan yung unity, madali natin pag-usapan yung loyalty, madali natin pag-usapan yung maturity. Okay? Okay, maraming pong salamat. The model of humility. Our model, let this mind be new, which was also in Christ Jesus. He humbled himself. He humbled himself. Kaya mga kapatid, ang pinaka-lesson po niyan, be like Christ. He humbled himself. Follow me, sabi ni Pablo. Follow me as I follow Christ. Ngayon, naghahanap tayo ng modelo. Marami magagaling na pastors, mga kapatid. Marami mga magagaling na leaders. Pero isa lang yung ipipresent ko sa inyo, si Jesus Christ. Let this mind of Christ be in you. Okay? Pag si Kristo yung ginagaya natin, sinusundan natin, hindi ka maliligaw. He is the way. Hindi ka madadaya. He is the truth. Hindi ka mapapahamak sa impyerno. He is the life. Maraming po salamat. Purihin po ang Panginoon. Tayo po manalangin. Takilang ma, salamat po sa inyong salita. Salamat kay Jesus, sa inyong anak. Salamat sa kanyang pagpapakumbaba. Marami na kami napakinggan mula sa inyong salita. Tulungan kami ng Banal Espiritu na ipamuhay namin ang aming natunan ngayong umagang ito. Salamat kung maghahanap kami ng model sa aming spiritual na buhay isa lang ang model namin si Jesus. Kung may mga tao na ginagaya kami, yung mga taong sumusunod kay Jesus at wala nang iba. Kung hindi sila sumusunod kay Jesus, we will not follow them. Akilang Ama, inyo lahat ang papuri, inyo lahat ang kalawalatian. Pagpalain niyo yung mga anak at makita sa amin yung salitang humility. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus.